Die hele Israël is geregistreerd. Hulle name is in die boek van die konings van Israël opgeskryf. Die mensen van Juda is naar Babel toe weggevoer omdat hulle ongeloofig was. Gewone Israëlieten was die eerste inwoners wat na die ballingskap weer in hulle stede op hulle eie grond gaan bly het. Saam met hulle het van die priesters, leviete en tempelbediendes gekom. Die mensen wat in Jerusalem gaan bly het, was Jediërs, Benjaminite, Ephraimite en Manassers. Die Hedeers was, Itai, sien van Amiet, sien van Omri, sien van Iri, sien van Bani, hij was een sien van Peres, die sien van Jeda. Uit die mensen van Silo was daar Asaja, de oudste sien, en sy seens. Uit Seerachse afstammelingen was daar Joel en sy stamgenote, hulle was al te 690. Die Benjaminite was, Sali, sien van Messelam, sien van Uroja, sien van Senio, en Jebneja sien van Jerogam, Ela sien van Usi, sien van Mitri, en Meselam, sien van Sefatia, sien van Reuel, sien van Jebnio. Sal met die reis van hulle uitgebreide familie was hulle 956. Al hier die manne was familiehoofde in hulle familie, van die priesters was daar Jedaio, Jojareb, Jakin en Asaria, sien van Gilkio, sien van Meselam, sien van Sadok, sien van Mirajot, sien van Achitub, die hoof van die tempel. Verder was daar Adorje sien van Jeroegan, sien van Paschir, sien van Malkia, Maa sien van Adiel, sien van Jagsera, sien van Meselan, sien van Meseliemut, sien van Immer. Hulle stamgenote, hoofde van hulle families, was 1760. Hulle was bekwame mensen wat in die tempel gewerkt. het. Van die leviete was daar vir my sien van Gassib, sien van Asrikam, sien van Gassabio, uit die meerare geslag, Pakpakar, Geris, Galal, Matanjo sien van Micha, sien van Sikri, sien van Asaf, Abda sien van Samuel, sien van Galal, sien van Jediten, Berekjo sien van Asa, sien van Elkana, wat in nederzettings van die netofoners gewoon het. Die poortwachte was Salem, Akib, Talmon, Achman en hulle familie. Salem was die hoof en is nou nog die poortwacht bij die koningspoort aan die ooste kant. Die familie was die poortwachte bij die Levitische kampe, Salem was die sien van Kore, sien van Abu Asaf, sien van Kurach. Die mensen uit die Kurachite familie was die drumpelwachte bij die tentheiligdom. Dit is diezelfde werk wat hulle voorouders in die woestijn bij die ingang tot die kamp van die volk van die Heere gedoen het. Vroeger was Pinaas, Jelle Asarse sien, hulle oof in die Heere was bij hom. Salgaria, Miselemjase sien, was een wacht bij die ingang van die tent van ontmoeting. Daar is 212 mensen als poortwachter gekies. Hulle name is volgens hulle woonplekke in die register neergeskryf. David en Samuel, die siener, het hulle nog in hulle poste aangestel. Hulle en hulle nageslag het by die poorte van die huis van die Heere, by die tenthuis, wacht gestaan. Die poortwachter het aan elke kant wacht gestaan, oos, wees, noord en syd. Hulle familielede, wat in hulle eie dorpies geblei het, het volgens een vaste program, telkens vir 7 dae, met die werk kom hel. Die vier oorvachte is gekies omdat hulle so betrouwbaar was. Hulle was leviete en verantwoordelijk voor die kamers en voorrade bij die tempel. Hulle het na by die tempel geslaap, want hulle moest die tempel oppas en elke ochend opsluit. Sommige deurwachten was verantwoordelijk voor die offergereedskap. Hulle moest die rechte hoeveelheid gereedskap voorzien in het weer ontvang wanneer dit teruggebring is. Partij van hulle moest voor die ander gereedskap zorg wat in die heiligdom gebruik is, as ook voor die meel, wijn, olie, weerook en spisserijen. Die meng van spisserij zelf was die werk van zekere priesters, Matteja, Levit en die oudste sien van Salem, die Kurachit, was verantwoordelijk voor die bakkerij. Van alle collega's uit die kaart familie moest elke sabbat die offerbrood gereed maak. Daar was ook Missie Kleier, allemaal hoofde van Levitische families, wat in kamers bij die tempel geblei het. Hulle was vrijgesteld van ander take, want hulle was voltijds bezig met hulle verantwoordelijkheden. Al die mensen het in Jerusalem gewoon, hulle was hoofde van Levitische families en leiers op grond van hulle afkomst. Jiel, die stichter van Geon, het in Geon gewoon. Sy vrou was Maoka, hulle oudste sien was Abdon en die ander was Sir, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achiel, Seker en Miklot. Miklot was sy maase pa. Hulle het nabij hulle stamgenote in Jerusalem gewoon. Ner was Kis sy pa en Kis was Saul sy pa. Saul was Jonathan, Malkishia, Abinadab en Esbaal sy pa. Jonathanse sien was Merebaal en Merebaal was Megase pa. Megase seens was Beton, Melek, Tagria en Agas. Agas was Jehoadase pa. Jehoada was Alemet, Asmet en Simri se pa. Simri was Musa se pa en Musa was Binase pa. Binase sien was Refaja, sy sien was Elosa en sy sien was Asel. Asel het ses seens gehad, Asrikam, Bokkeri, Ismael, Siaria. Obadja en Ganan. Hulle was Asselse seens,